Завтра вранці ми продовжимо роботу балабу, Точка. А що за робота? поцікавився Олег Павлюк. Працюємо вдвох, не зовсім точно відповів Корчовий. Він взагалі говорив уривчасто й швидко, ніби намагаючись зекономити час і сили. Я диктую, балаба записує і доповнює мене чи уточнює. Хоч я не тільки з пам'яті відтворюю, у мене записи. Генерал показав на зошити й блокноти. Все це дуже добре, втрутився лікар. Але вам необхідно ґрунтовно підлікуватися, інакше кінець один, я знаю. Мене це не бентежить. Смерть я бачив зблизька, і не тільки на фронті. Смерть забрала в мене все. Бачите? Він показав на сусідні кімнати. Ніде ні душі, тільки смерть. Вона дні й ночі бродить по цих покоях жде останньої здобичі. Від його хапливих фраз ставало моторошно. Ненормальний? Ні, керується розумом, але якимсь тривожним, загостреним, поставленим над суєтою буття. Багато, певне, пережив. Тепер зосередився на одній меті. Генерал мов би, вгадав діагноз Ващенка. Поселився я тут після війни. Чотири кімнати з кухнею для сім'ї з трьох душ, я, дружина і син, більш ніж треба. Згодом Анатолій одружився. У нього, в свою чергу, з'явився син, стало нас п'ятеро. Я служив у штабі військового округу, син викладав у нашому ж спецучилищі, невістка вчилася в університеті, дружина доглядала внука, так балабо. Еге ж, так точно, товаришу гвардії генерал-лейтенант. Еге ж, так точно, сумно повторив корчовий. Потім синові випала доля брати участь у випробуванні нового виду зброї. Що ж, хтось мусить займатися і цим, поки існує така необхідність. Анатолій не повернувся. Ми не бачили навіть останків його тіла. Він не вмер у звичайному розумінні цього слова. Він зник, перетворився на газ полинув у височинь. Генерал закашлявся. Ващенко взяв його за зап'ястя, намацав пульс. 95. Хворого конче треба госпіталізувати. Йому потрібен постійний медичний догляд. А корчовий поспішав, ніби боявся, що не встигне докінчити свою сповідь. Дружина не витримала удару, в неї було слабке серце ще з війни. Поховав її пішов у відставку, щоб бавити внука. А тут невістка пожила з рік та й вийшла заміж. Затоленого друга. Колись вони втрьох товаришували. Буває. І маленького Толю забрала. Це її материнське право. На щастя, згадав про мене мій колишній ординарець навідав, от і живе зі мною. Обіцяє й поховати. Так, балабо? Еге ж, так точно, товаришу гвардії генерал-лейтенант. Після того демобілізується остаточно, поїде в колгосп. Будиночок не мій, комунальний, журитися нічим. Журюся лише одним. Товаришу генерал, Іване Васильовичу, спробував вставити слово Андрій Степанович. Пробачте, я не закінчив. Журюся тим, що багато треба розплутати. Велика була війна, великий подвиг народу. А от читаєш книжки не все ясно. То хто ж за мене розповість? Хто? Я бував на нарадах у Сталіна, одержував накази від Жукова, служив з Ватутіним, Толбухіним, Малиновським. Перед моїми очима пройшли сотні офіцерів, тисячі бійців. Я не про себе розповідаю, про них, про історію, якою вона була. От саме тому вам потрібно нічого мені не потрібно. Поранений Ватутін не залишав командного пункту через те й помер від гангрени. І я помру, і гнитиму в землі. А краще б, як Анатолій, стати легкою хмаркою. Генерал стіпив зуби. Йому боліло серце. Ващенко ще раз запропонував хворому лягти в лікарню, то уперто хитав головою ні. Досвідчений пересунько порадив. Ви б зв'язалися зі старшим диспетчером, може, силоміць? А юний Олег Павлюк обурювався. Не розумію, навіщо нас викликали? Олегові відповів ординарець. Викликав, бачте, я. Нема снаги дивитись. Але він нікуди не поїде. Я його знаю, еге ж. В лікарні йому пустять кров, введуть препарати. Не поїде. Зробіть йому що тут, щоб полегшало. Я лікар, а не чудотворець. Запалився було на цілу промову але глянув на розгубленого відданого ординарця і спинився. Порадив давайте йому якнайбільше рідини чаю, воду, молоко. З їжі найкраще домашній сир. Через 3-4 години надійшлю до вас лікаря з невідкладної допомоги. А вранці неодмінно викличте дільничного лікаря з поліклініки. Запам'ятайте, хворому неодмінно треба зробити аналіз крові на рест азот до Олега, запишіть йому. Записав, от і все. І стис шкарубку селянську руку балаби. Коли вийшли на кривулясту вуличку, їх вразила весняна свіжість гожого світанку.